Ezantzaren presio goraka da, barilaren prezioak duela eragiten dio Vincent Bruk, xal presioaren eunaindako larogoia hori lotua baitzako eta eunaindako ogoian gobernuko zergatik heldu baita. Alere, jendeen kezka ulertzen duela egiten dauku Vincent Je comprends d'abord l'émotion et parfois même le, la, la révolte d'un certain nombre de mes concitoyens, euh, notamment dans nos zones euh, semi-urbaines et, et rurales, où il n'y a pas de transport en commun, le transport par véhicule est absolument nécessaire. Bizik agiri baten bidez galegiten du egiazko fiskalitate ekologiko bat plantan eman gobernuak zuzena eta solidarioa, salbuespenak egazkinen kerosenoarenak bezala kenduz, Eta hortik bildu dirua transizio energetiko eta elkartasunari buruz bideratua izan dadin, ikus molde beradu diputatuak. On ne peut pas dire d'un côté que l'on est euh, favorable à une société décarbonée et en même temps ne pas prendre des mesures radicales qui sont absolument nécessaires. Les, chiffres que l'on annonce pour 2030 et voire 2050 sont catastrophiques. badu ere Il y a donc une colère que l'on comprend, un mouvement qui n'est pas très clair et qui rassemble des personnes tout à fait différentes euh, sur des sujets parfaitement euh, peu clairs, ça veut dire que euh, moi je ne suis pas favorable à cette manifestation, bien entendu. Zergetarik bildu dirua beste manera batez erabili behar litaikela garraio alternatiboen eraikitzeko parada eskainiz dio bizik, lugalde antolaketak eta beste molde batez pentsatuz ere eta autoaren erabiltzeko usaiak aldatuz. Vincent Bruck ere espero du norabide hori hartuko duela mugikortasun lege berriak. Je l'espère parce que effectivement objectivement, cela atteint les plus bas revenus et euh, que par conséquent, il faut une solidarité envers euh, nos concitoyens pour qui euh, ces mesures sont extrêmement lourdes à supporter.